chōkhliai georgō pais chōkhlias opta accusas de autontris donton f o kakistās doia ton oiki on humon epipramenon autoi aidete ho logos de loi hoti pan to parakairon dromenon eponeidiston